บุ๊กทูสามสิบเอ็ดที่ร้านอาหาร สามพวก e s t a u r a n t 3ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Jeg vil gerne have en forret ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ Jeg vil gerne have en salat. ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ Jeg vil gerne have en suppe. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ Jeg vil gerne have en dessert. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Jeg vil gerne have is med flødeskum ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Jeg vil gerne have frugt eller ost เราต้องการทานอาหารเช้า Vi vil gerne spise morgenmad เราต้องการทานอาหารกลางวัน Vi vil gerne spise frokost เราต้องการทานอาหารเย็น Vi vil gerne spise aftensmad. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Hvad vil du i have til morgenmad? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Rundstykker med marmelade og honning. ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Ristet brød med pølser og ost ไข่ลวกไหมคะ Et kogt æg ไข่ดาวไหมคะ Et spejlæg ออมเล็ตไหมคะ En omelet ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ Må jeg bede om en yoghurt mere ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Må jeg bede om salt og peber også? ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Må jeg bede om et glas vand mere?